Darbie radījumi, arī klausītāji, reportāži jums no svētceļojuma. Es tagad iepazīstināšu mūs. Mēs esam svētceļnieki, kas ir Sigūdas Jēzus sirds draudzes grupa. Mēs dodamies svētceļojumā no Zilupes uz Aglonu. Mums ir pievienojušies arī vairāk citi no Latvijas citām draudzēm svētceļnieki. Un tagad uz sarunu esmu aicinājusi vienu no dalībniecēm, lūkšu viņu iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Vita. Esmu no Rīgas visvētākās trīsvienības draudzes. Un, eh, tā kā mūsu draugs nerīko svētceļojumu, eh, ļoti gribēju pievienoties Siguldai, Siguldas draugai, kur laipni uzņem mani jau otro gadu. Cik jauki, nu redz, arī atbildēju uz otro jautājumu. Gribēju jautāt arī par pieredzi svētceļojumā. Varbūt ir eh, vēl kas no, no iepriekšējiem gadiem, no tavas pieredzes, ko, ar ko tu gribētu padalīties. Cik gadus tu ej ar kādām grupām vēl esi gājis? Ah, tā, es tiku iesvētīta, iestiprināta 92. gadā, bet toreiz nobijos iet svētceļojumā, bet 93. aizgāju ar Jākapu katedrāli. Ah, bija ļoti daudz uh, semināristi tenī gadā gāja, kur tagad ir slaveni priesteri, bija vairāk kā simts sveceļnieki. Un, un tas gads bija īpašs, jo arī pēc sveceļojuma tika uzaicināta par brīvprātīgo darbā, kad, kad atbrauc Jānis Pāvils II. Un tas gads man tā iespaidoja. Pagājušajā gadā es nolēmu, ka ir 30 gadi pagājuši kopš šī svētceļojuma, un mēģināšu atkal iet. un eh, gāju no Krasnodas līdz Aglonai. Uh, arī nobijos iet ar Sigūdu draugu četras dienas. Uh, no, cik, no kurienes jūs gājāt? No, Mēs no Krasnodas. No, no, no, no, jā, un, un tad es tālu devu savu solījumu. Tā grupa ir tik forša tik, tik viesmīlīga un, un mīlestība izstarojoša, ka iesu, iešu visas dienas šogad. O, cik skaisti, jā, tiešām jauki tas, ka tu pastāsti par to, kā tev ir gājis iepriekš. Gribēju tev pajautāt, vai tev ir kāds nodoms kādā sirdī? ko tu nes šajos svētceļojumos, varbūt ir kāda motivācija, kāpēc ir jāiziet no komforta zonas un jādodas mhm. svētceļojumā. Pastāstiet, mhm. Lūdzu, Vita jā, no komforta zonas man ir ļoti grūti iziet. Visur meklēju komfortu. Arī pagājušajā gadā pirmo nakti uh, svētceļojuma laikā noīrēju Kraslavā dzīvoklīti. <laughs> bet, bet no rīta, kad izgāju, izrādās, ka grupa ja nakšņoja tieši pretī Krasnodas sporta hallē, kur gandrīz nebija sliktāka apstākļa kā, kā ir tajā dzīvoklī. Uh, Bet, nu, protams, visu eh, veltu dieva godam, visas mazākas un lielākas ciešanas. Un, un nodoms ir, eh, lai dievs uh, uh, dod spēku, dod spēku uh, pieņemt, pieņemt manu vientulības sajūtu. Uh, pirms 27 gadiem uh, aizgāja bojā mans vīrs. Un, uh, nu, lūdzu Dievu, lai, lai dod spēku šajā, šajā atraitnes situācijā. Un, un arī gribu izlūgties par savu dēlu, kuram arī 27 gadi. Ja ir tāds Dieva plāns, lai, lai viņš satiek savu otro pusīti un izveido skaistu ticīgu ģimenīti. Brīnišķīgi. Paldies, ka tu dalījies ar savu nodomu. Un varbūt ir kādi novēlējumi, ko tu varētu novēlēt radījumam arī klausītājiem kas klausās pie radioaparātiem otrā pusē. Es novēlu visiem kristū ticīgajiem, ņemiet līdzi savus bērnus, mazbērnus, jo tik, tik skaista unikāla pieredze, kā var iegūt svētceļojumā, to nevar nevienā ārzemju braucienā, pilnīgi nevienā pasaules malā nekur. Tā ir īpaša sajūta, ka, ka Rīgā tu sēdi darbā pie galda un pilnīgi jūti to, to soļus, tos soļus zem savām kājām, kas ir izieti gan pa Latviju, no nu, arī Santiago ceļus es gāju uz gabaliņu no Porto līdz Santiago, un tas, tas ir vienreizēji. Mm. Tas ir skaisti. Varbūt Vīt var padalīties, kāda ir tava profesija? Es strādāju medicīnā par ģimenes ārsti ikdienā. Saskaros ar daudzām ciešanām un ciešanām ar svētceļiem laikā arī ir iespēja lūgties e, par saviem pacientiem un īpaši par, par ļoti smagiem pacientiem. Lai Dievs ir žēlsirdīgs viņu ciešanās. Jā, svētīgs darbs. Paldies, e, paldies tev, Vita, ka tu padalījies ar savu stāstu, šo reportāžu. E, nodrošinājām mēs šeit no Siguldas. Bija kopā ar jums brīvprātīgā Ilze Mūrāne un mīļie radiem arī klausītāji. Mēs Siguldas Jēzus sirds draugs svētcernieki vēlam jums Dieva sveitītu šo laiku un tiem, kas svētceļo gan sirdī, gan garā, gan arī tie, kam, tie kas ar kājām vai ar velo vai ar auto, mēs visi ejam pie Aglons Dievmātes un esam visus jūs un mēs viens otru lūkšanās Un lūdzam arī jūsu lūgšanas par mums, lai Mārzemes karaliene, mūsu visu māmiņa, mūsu svētī. Sveiciens arī visiem jums ar Dievu!